Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Բարեկամներ վերջերս Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքում խոշոր եղջերավորների ծաղիկ կոչված հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել։ Կանխարգելիչ միջոցառումները չուշացան։ Կանի տնօրեն Արամ Հակոբյանը պատմում է իրականացրած միջոցառումների մասին։ Պարոն Հակոբյան, առաջին անգամն ենք հանդիպում լողական էսքիզներ հաղորդաշարի հետ։ Անաստնաբուժական սպասարկման կայանի տնորենը ինչ գործություն ունի, տարիների ինչ փորձ ունի, մի քանի խոսք խնդրեմ ձեր մասին։ 1974 թվականից աշխատում եմ որպես անաստնաբուժ Կապանի Քաջարանի Լեռնաձորում։ 89 թվականից տեղափոխվել Արցախ, աշխատել վանքի 20-ից կոմիսարների անվան սովխոզում Վանգյուղի Վանգյուղի Սմանդեն բնակվում եմ։ Դուք ծննդով Հայաստանի Հանրապետության քաղաք Կապան։ Ինչը բերեց ձեզ հայրենիքի կանչը։ Ու ինչքան ժամանակ է որ այստեղ եք։ 89 թվականից։ Պարոն Հակոբյան, կա մի այսպիսի արտահայտություն, որ դարերի վեր ուղեկցում է մեզ, այն է, որ մանկաբույժ լինելը եւ անասնաբույժ լինելը ավելի դժվար է, քան թե սովորական բժիշկ լինելա։ Համաձայն եք, կյանքում համոզվել եք, որ դա այդպես է։ Այո, անաստաբուժը բուժում է մարդկանց, ինչպես որ ասված է։ Իսկ բժիշկը միայն մարդուն։ Պատմեք ձեր կայանի մասին։ Ինչ մասնագետներով եք աշխատում, ինչ աշխատանքներ եք իրացնում։ Տեղյակ եմ, որ վերջերս խոշոր երջերավոր անասունների մոտ գրանցվել է ցաղիկ կոչված հիվանդությունը եւ ձեր կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ կարողացել եք փրկել շատ խոշոր երջերավոր անասունների կյանքեր, խնդրեմ, պատմեք։ Միամասնության կայանը բավարարված է մասնագետներով։ Մի մասնագետները շատ լավ մասնագետներ են, ամեն իրենց աշխատանքը գիտեն։ Ծառայությունը կատարում են շատ լավ, Իսկ ինչ վերաբերում է Ծաղիկ Իվանցյանը, Ծաղիկ Իվանցյանը սկիզբ առել մեր շրջանի Թալիշ համայնքից, համայնքի ղեկավարի Ահազանգով ներկայացել ենք տեղում նախարարի հետ, վարչության պետի հետ։ Այնտեղ ուսումնասիրել եւ զգացինք, որ Իվանցյանը Ծաղիկ Իվանցյունն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հիվանդությունը։ Դա վիրուսային հիվանդություն է, որը կենթանից կենթանի շփումների միջոցով ըստ գրականությունների տալիս է նաեւ որպես կաթիլային հիվանդություն մոտ տարածմանը։ Սկզբնական շրջանում նրանց նկատմամբ կատարեցինք միջոցառումներ անտիբիոտիկներով, նախարարությունը տրամադրեց անվճար ձևով։ Մենք տվեցինք անասնաբուժներին, անասնաբուժները իրենց հերթին կատարեցին իրենց միջոցառումները ցանկացած կենթանու որը որ հիվանդանում էր սրսկում են։ Պարոն Հակոբյան, նշեցիք, որ Թալիշ համայնքում ցաղիքի վանդությունը շատ մեծ տագնապ առաջացրեց ինչու որովհետև դա նաև վարակիչ հիվանդություն է այո քնդրեմ վերադառնանք թալիշ ինչպես ահագացանք ստացվեց ինչպես առաջին հիվանդ կենթանում տեսակ ճանաչեցիք հաղթորոշեցիք համայնքի ղեկավարը զանգեց որ այսպեսի հիվանդություն կա անասունների մոտ որ մաշկի վրա խուլ էր առաջանում զանգեցինք նախարարություն Տիգրան Արուստամյանին, որսենցին սինտեփիկա Թալիշում։ Այդ ահազանգի հետ միասին այլ ահազանգ ստացանք մոխրաթաղից, մեջենից, որ նմանատիպ հիվանդությունների կրկնվում են։ Դրանք դե չենք տեսել եւ ընդհանրապես մեծահասակ տարիքավոր մարդիկ չեն տեսել այդպես հիվանդություններ։ Անկամ հաստակաշատ անասնաբուժները չեն տեսել։ Գիտենք հիվանդության ընթացքը ոնց է գնում, ինչ անում, բայց չենք տեսել այդ վիճակը։ Եկանք մոխրաթաղ, անկամ մեզ հետ էր Մարտունու գլխավոր անասնաբուժը ինքնին տեսակցությունն ես զարմանք արտահայտեցի ու մի անգամ ես ասացի որ սա ցաղիկ անցին որտեղ սկսում էր կրծերից վերքեր էր առաջացնում հատուցներ եւ այդպիսի դիագնոզ դրվեց արդեն ցաղիկ անցյան դիագնոզը Եվ քրքրվեց համակարգիչի միջոցը, թե ինչ ծևի կարելի է դրանց բուժումները կատարել։ Վակցինա գույություն չունի, Նույն յուբլեյ փոսիկական եզրակացությունը պիտի անտիբիոտիկներով կանգնեցնի ուրա։ Նախարարությունը տրամադրեց բիցիլին 5 հակաբիոտիկները եւ նույն բաժանեցիկ մեր անաստաբուժներին, ըստ համայնքների, միտանք սկսեցին սրսկումները կատարել։ Անաստաբուժների քրտնանքյան աշխատանքի միջոցով Իվանությունը կանգնեց։ Ընդհանուր մեր բար Իսկ կորուստներ եղել են այդ հիվանդության պատճառով։ Ընդամենը 10, բայց կասկածել էր։ Հիվանդության պատճառով կղա 1-2։ Այն սեզոնն է, որ արդեն ընդեղ ընկնում էին ջերմ հիվանդությունով, տարբեր հիվանդություններից անասունները սատկում են, բայց ոչ հիմնական ծաղիկ հիվանդությունից։ Այդ անտարբերությունը, որ կա այդ վիճակը գցի, բայց մարդիկ անգամ սարերն են գնում անասնաբուժների հետ ու սրսկումները կատարում շատ նորմալ ընթացք կա ունեցել։ Գոհ եմ մեր անասնաբուժների ծառայությունից։ Պարոն Հակոբյան, խնդրեմ պատմեք ձեր կայանի մասին։ Ինչ ունեք, ինչ չունեք, ինչ մասնագետներով եք աշխատում, ինչպես է կապը սպասվում շրջանների հետ, ինչպես է ստացվում, խնդրեմ։ Ես ասեմ ուժական կայանը մասնագիտացված ծառայությունը ներկայացնում դրանից ունենք լաբորատորիա, որտեղ որ քնվում է բրուցելոզի վանցումը, մանրի խոշոր երջերավոր անասունների, իսկ որը ասենք թե միկրոսկոպիկ հետազոտություններ ակնում կամ մի քիչ բարդացում կամ թունավորումներ խոշոր արդեն ուղարկում ենք հանրապետական լաբորատորիա, այնտեղ արդեն ախտորոշում Ինչ մասնագետներ ունեք։ Մասնագետներ ունենք, սերոլոգ ունենք, անասնաբույժներ ունենք, դեղատան աշխատող ունենք, անձամբ դուք որ համայնքներում եք հաճախ լինում, այսինքն որտեղ են շատ պահում անասուններ։ Լրիվ համայնքներում անասունները շատ են լինում եւ միշտ էլ լինում եմ այնտեղ ցանկացած ժամանակ, եթե ահա զանգաստացում որ անաստաբուժի պետք է օգնել կամ մեթոդական ցուցումներ տալ, ես այն եմ տեղում, անգամ հեռախոսում եմ կապվում։ Չեմ թողում որպեսզի անաստաբուժ ինքը իր ամենակ զգա։ Դա լրիվ համայնքի ղեկավարները գիտեն։ Հանգամանքների բերումով խորհրդային տարիներին թերևս ավելի հեշտ էր անասնապահությամբ զբաղվելը այն առումով, որ կար կոտնտեսություն, կար կենտրոնացված աշխատանք, աշխատում էին խմբերով, իսկ հիմա մի խեղճ ֆերմեր մտածում է, որ պիտի մի քանի անասուն պահի, բայց տեղեկացված չէ։ Ըստ ձեզ, ինչ լուծում կարելի է տալ այդ հարցին։ Ես ծրագրեր ունեմ, որ ուզում եմ միշտ ներկայացնեմ այսինքն զբաշակազմի ղեկավարի հետ ենք խոսում, Վլադի Խաչատրյանի հետ։ Ուզում եմ նմանատիպ ֆերմերներին հավաքել դասընթացների նման սեմինար կազմակերպել դահլիճում, իրանց բացատրել հիվանդությունների մասին, բացատրել անասնաբուժի դերը անասնապահության համակարգում, որպեսզի նրանք անտարբերությամբ չվերաբերվեն անասնաբուժի նկատմամբ, որ անասնաբուժը շատ մեծ դեր է կատարում մարդկության համար։ Մեկ հիվանդանացումից կարող են վարակվել տասնյակ մարդիկ եթե անաստամբուժի միջամտությունը չլինի, հիվանդանասունը մորթվի եւ վաճառվի, հետեւապես մարդիկ հիվանդանում են։ Ունենք նաեւ սննդի անվտանգության աշխատող, որը ներկայացված է նախարարության կողմից, աշխատանքներ ակատարվում շատ լավ, ցանկացած մորթված անասունի վրա դնվում է կնիկ, տրվում տեղեկանք, եւ ձիվի ժողովուրդ արդեն տեղեկացված են, որ առանց կնիկով միսի չեն առնում։ Փաստորեն այս թուղթը, որը գտնվում է հիմա իմ եւ ձեր սեղանին անասնաբուժական սանիտարական փորձակցության եզրակացություն։ Եզրակացությունը գնում են մասնագետները ու առանց այս փաստաթղթի ոչ մեկը իրավունք չունի մսամթեր կվաճառին։ Ունենք նաև անասնաբուժական տեղեկատվի 4 ձևը։ Տալիս ենք համայնքի անասնաբուժներին, անասնաբուժները եթե ուղարկում են մսի կոմբինատ կամ վաճառքի, անմիջապես հայտնում են մեր սննդյան ընտանության աշխատողին, որսեք ես ինչ համարի տեղեկանքը գնացել է ես ինչ տեղը։ Ինքն էլ իր մատյանով լրացնում եւ հաղորդում է Ստեփանագետ, որ տեղեկանքի 90-ը արդեն մսի կոմբինատում կամ վաճառքում է։ Պարոն Հակոբյան, ձմեռը իր հետ բերում է բազում դժվարություններ բոլոր կենթանիների համար։ Լինի մարդ, լինի անասուն, լինի խոշոր եղջերավոր, անասուններ Ինչ է կարծում, ինչպես կարելի է պաշտպանել զմռանը կենթանիներին ցրտից, այլ տեսակի հիվանդություններից, ինչպես կազմակերպել խնամքա զմռանամիսներին։ Առաջի հերթին մի անաստանտերը ինքը կարողանա իր անաստունի զմռումը կազմակերպել։ Առաջին հերթին մի լինի կերի բազա, որտեղ անաստունները զմռը սոված չլինեն, հուծված չլինեն, իմիջալյուս պահված չլինի։ Ես որ 2008 թվականին եղա Հայաստանի Տավուշի մարզում այնտեղ տեսանք երապատում էր ձմեռային խիստ պայմաններում փաճ էլի մի մասը բաց է այդպիսի պայմաններում նորմալ աճում են մի քանի տեղեր խորհուրդ ենք տվել ֆերմերների որպես այդպիսի գոներ պատրաստեն մեզ մոտ դեռ մոտ չեն գործել այդ գոները ցավոք սրտի ունենք ասկերանում տիպային ֆերմա նմանատիպ ձև է շատ լավ օթափողություններով։ Պարոն Հոբյան, շատ լավ ծրագիր առաջարկեցիք, որ անասնապահությամբ զբաղվող ֆերմերների համար պիտի դասընթացներ կազմակերպեն։ Ինչու եք ուշացրել դասընթացները կամ էլ այդ ծրագրի իրականացումը։ Որն էր պատճառը։ Պատճառը մի քիչ ժամանակի հարցն է, մի քիչ 90-ների հիվանդները խանգարեցին, բայց ես իմ որոշումից երբեք հետ չեմ ստեղծում ամեն ինչ կատարել։ Մարտակերտի շրջանում հատկապես խոշոր եղջերավոր անասուններից զատ էլ ինչ անասուններ են պահվում, ես այստեղ կխնդրեի դուք խոսեք նաև ճշնաբուծության մասին։ Հիմնականում խոշոր եղջերավոր եւ մանր եղջերավոր անասուններ են պահում, իսկ ճշնաբուծությունը որ շատ քիչ զբաղվողներ կան, պահում են անհատներ, ասենք թե 50-ով, 100-ով, բայց հիմնականում ճշնաբուծական ֆերմա չկա։ Մեկը պահում են իրենք իրենց ընտանիքի հոգսերը կարգավորելու համար։ Եթե հարմար առիթ լինի ցանկանան իմանալ Մարտակերտի բուժ սպասարկման կայանի տնօրենի խոսքը եւ ամիջապես պիտի կատարեն ձեր երեք ցանկությունները, ինչ կառաջարկեիք։ Ամենահուզող հարցերը, ամենաբաղձալի ցանկությունները որոնք են կայանի համար։ Հա, կայանի համար հագեցված ունի ամեն ինչով, իր հարմարություններով, որպեսզի մարդիկ զգան, որ պատրաստ է ամեն ձևի լուծումներ տալ իրանց հոգսերին։ Ինչպես զգան, ինչպես կատարեն դա։ Դա մեր անասնաբուժների միջոցով է կատարվում, մենք էլ անասնաբուժների միջոցով հաղորդում ենք համայնքի ղեկավարներին, որ ասենք բաներ կատարվելու իրանք պատրաստ լինեն մեր միջոցառումներին։ Պարոն Հակոբյան, խորհրդատվությունների համար շատ են դիմում ձեզ։ Հարցը պատահական չէ, ինչու, որովհետև այս պայդրության միջանցքում ձեզ շատ մարդիկ են սպասում, եւ հիմնականում ինչ հարցերով են դիմում ձեզ։ Անասունների, հիվանդությունների հարցերով են դիմում, լավ աճելի, վատ աճելի պայմաններով անասուններն են, խոչկորներն են, հավերն են։ Այդպիսի խորհրդատվություններով զբաղվում հիվանդանոցներում շրջանի բուժկետներում ընդունված է այսպիսի հարց տալ առաջին բուժօգնության համար կան անհրաժեշտ բոլոր բարագանները անասունների համար կան առաջին բուժօգնության համար օրինակ ինչ հակաբիոտիկներ ունենք սիճուկներ ունենք պաստելոս հիվանդության համար սիբիրախ հիվանդության համար ճիճվային հիվանդությունների համար հիվանդությունների համար այո թչուներն ա տավարնա խոշոր ջրավորն նույնն է չէ տարբեր են ունենք մեր ձերքի տակ Կայանի լաբորատորիայի վարիչ Զարինե Ավտանդիլյանը նշեց, որ լաբորատորիայում կան անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները տարբեր տեսակի հետազոտությունների համար, եւ Տիկին Զարինեին լրացնում է Արամ Հակոբյանը։ Ինչը իրենից ներկայացնում անասնաբուժական լաբորատորիան, ինչպես են կատարվում հետազոտությունները եւ ինչ արդյունք են տալիս ձևական բնույթ է կրում, թե խիստ կարևոր է։ Խիստ կարևոր բնույթ է կրում, ստուգում Ռոսբենգալ պրոբը, այսինքն բրուցելոզի դեմ։ Ինչպես է ստուգում։ Պրոբը տնվում է Ռոսբենգալ պրոբով, այսինքն անտիգենը 0.03 կաթիլ անտիգեն, մեկ է 0.03 շիճ։ Տիկին Զարինե, ինչու է հաճախ սնդամթերքի թունավորումներ կատարվում, այն էլ կատնամթերքից, մսամթերքից, որն է պատճառը։ Ինչպես խուսափել այդ ճարիքից զեզ։ Բուժում են կատարում կանխում թունավորումները։ Ինչպես է կանխում։ Բուժման միջոցով կցանկանայի ձեր խոսքը իմանալ համայնքների մասին։ Միջև այստեղ բերում են, թե կարող եք դուք պարտադրել որևէ մեկին ինքը բերի իր մսամթերքը լաբորատոր հետազոտության, թե ինչպես է կավարվում այդ գործընթացը։ Օրինակ ես ձեզանից թաքուն մի խոշոր եղջերավոր անասուն եմ մորթել կամ 5 հավ եւ վաճառում եմ։ Հավաքի ղեկավարությունը լրիվ զգուշացված է, որ ով ուզի սննդամթերքի համար խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր կամ հավեր վաճառի, պիտի անմիջապես տեղյակ բայ անասամբուժական կենտրոնին, անասամբուժական կենտրոնի սննդի ամորտամության աշխատողին, որպեսզի համապատասխան փաստաթղթի միջոցով վաճառքը դիլատրվի։ Եվ դա էլ իրականացվում է։ Իրականացվում է խիստ ռեժիմով։ Տիկին Զարինե, եւ վերջին հարցը Կարևոր ծառայություն է լաբորատոր հետազոտությունը ըստ ձեզ։ Մունք ապահով զգում ես, ստուգվում է մթերքը օգտագործումը նորմալ, հասկանում ենք, որ պետանիա է օգտագործման համար։ Օրինակ դուք որպես մասնագետ մտել եք խանութ ու այնտեղ սառեցրած հավեր են վաճառում։ Առաջին իսկ հայացքից կարելի է տարբերել առողջ մսամթերք է թե ոչ։ Իսի սովորական քաղաքացի եմ, ես չգիտեմ, ես առևտուր եմ անում ինչ պատահի, ինչ երեխան խնդրի, չստիպի, ինչպես տարանջատել, ինչպես կարելի է կան արդյոք պարոն Ակոբյան առաջին նշանները, որ գնորդը համոզվի, որ դա անառողջ մսամթերք է։ Առաջին հերթի դի ունեի պիտակի վրա պիտանելություն թե քանի ամիսա, քանի շաբաթ։ Չէ, պիտակը չեմ նա։ Չէ, չէ, պիտանելությունն եմ ասում։ Եթե պիտանելությունն իր ժամկետից անցել է, կարա չգնի Սունդիայի անօտամության աշխատողը, անգամ խանութներն ա գնում, մանկապարտեզներն ա գնում, մսերը, որոնք որ արդեն պիտանի չեն, խոտանման են ենթարկվում մյուս փողոցան ներքո եղել են այսպիսի շատ շատ դեպքեր առողջության առաջին գրավականներից մեկը թարմ սնունդն է այո